trust us. Ja se nadam da razumijete što to znači. Jesi, nemoj to, je, ovaj, čuo sam za to. Cova pitalica. Evo, dragi slušatelji i slušateljice, ako se pitate kakvi su ovo novi zvuci, e, moramo vam reći da imamo novu emisiju Sovu Pitalicu. O čemu se radi, e, nećemo vam još otkriti. E, prije početka ćemo poslušati viralni hit, pa onda vi iz njega probajte zaključiti što smo to za vas pripremili sada. Hladna sam i ne I hoću da idem nešto da jedem, ljudi, bitnije mi je zdravlje nego vaše pantalone. Ovdje zalazimo u sferu psihologije, da ne kažem medicine jel još radi McDonald's, Maja, da brzo strčim se dolje? <laughs> Evo, gladna sam i nervozna, ja isto jedva čekam ići doma i pojesti nešto, ali gladni i nervozni su bili i današnji studenti u menzi. Znači, dragi moje djevojke, kao što znate, drugi je tijan akademske godine, brucoši se još nisu snašli, e, svi redovno dolaze na predavanja, studentski domovi su puni, pa i svega logično što da su menze krcate. I slažete se sa mnom? A ljudi su gladni i nervozni. Tako je, tako da evo, danas smo onda za vas, dragi slušatelji i slušateljice, posjetili studentsku menzu kampus i provjerili kakva je to situacija. Je li doista ovako gladna i nervozna situacija kao ovaj viralni hit? Pa evo, što misle i kako se osjećaju naši dragi studenti u menzi, poslušat ćemo u jednoj kratkoj anketici. Pa znaš šta, iskreno strah me da ću zakasniti na predavanje, evo tu smo već 15 minuta <laughs> i nikako da se maknemo od ovih ulaznih vrata. <laughs> Pa mislim da je ovo samo privremeno, dok traju predavanja, a kasnije kad počnu kolokvi i ispiti, onda će se to sve razrijediti. Pa mislim da se ni meni ni ostalim <laughs> studentima ne da čekati, zato što umjesto da otvore sve blagene, oni imaju na svakoj liniji samo jednu. Pa prošle godine nije bilo ovako, tako da stvarno ne znam šta se desilo, ali voljela bi da su manji redovi jer stvarno nije fair prema nama koji smo u rupi pa onda moramo čekati. Nadam se da je privremeno. Pa ovo dugo čekanje je stvarno grozno s obzirom da imamo pauze ponekad pol sata, 45 minuta između predavanja, 45 minuta moram čekati reda da dođem po svoju hranu, tako da mislim da bi stvarno trebali otvoriti barem još dvije linije. A ako si na kraju reda, onda dok dođeš ne stane sve dobre spize. Da, osjećam se užasno, pa svejedno se nekad odvažim pa se uguram u red, iako to baš nije moralno. E, čujte, cilj opravdava sredstvo, gladna sam. Pa ovo se radilo o redu za ući na Rolling Stones, a ne u menzu. Evo, ne znam, cure, ste se vi kad susrele sa ovakvim redom u menzi? Naravno, da ne, ja kad minuta. Sam, ja kad sam gladna i nervozna, ja odmah dođem na red, ja sam ovo što se gura, pretpostavljam. <laughs> Eto, ti si onda ono, gladna i nervozna i samo ono, mičeš ko Hulk, sigurno. Sve Nema to kod mene, ja odmah <laughs> dođem Evo, jeste, jeste nekad se i vi susrele s time da je nestalo, kako kaže cura, dobre spize dok ste došli na red? Nema dobre spize u menzi. Ajme. Ja moram, ja sam na suprostavljenoj strani. Tadam, opet smo u nekom dvoboju. Ja moram priznati da meni u naša menza baš super. Pa dobro da ovisi koja, ovisi koja, stvarno što je, je... Možda ja nisam baš izbirljiva, možda <laughs> pa ne, kako koja stvar, evo stvarno ponekad su znali pogoditi totalno super, a ponekad su znali ono, plastika. Pa daj ono- nas malo nahvalimo imamo i vege meni, sve imamo u menzi. Pa super, ali ali znači da je dobar. <laughs> ne da, <laughs> ona dalje od meka. Eto, Uf, uf. Evo, ne znam, djevojke, šta <laughs> mislite o tome, ovaj, šta naši brucoši kažu o tome, ovaj, mislite da im se sviđa ta hranica ili, ili sad, za sad? Kako se vama svilo kad ste tek došli na... Bože, ja sam, ja sam se klanjala tamo tetama i barbama u menzi. Ovaj... Eto, ja se dalje klanjam. Ne, kažem stvarno, treba znat pogoditi, treba stvarno znat. Kad pogodiš, onda je to tip top. Ja sam više onako nešto, nisam ja za ono pohano i to, tako da. ti si više jušni tip. A onda ne, ne posoliti hranu, ne smiješ soliti sada. I onda ne možeš to nikako, ovaj, kad, soliš hranu, nije to to. Da, Treba to odmah u kuhinji, kužiš. Kad Osjeti se razlika kao prije da, i poslije. apsolutno, apsolutno. Evo, dobro da si spomenula to pohano. Uh, znači, što o tome kažu naši ljudi muški, upravo su... Odnosno, mlada <laughs> piletina. mlada piletina, da. Evo, baš su spomenuli jedan kordon blu, pa poslušajmo i to. Odlično. A ono, čekao sam užasno dugo, dok sam došao, pol tog nije bilo za jest, ono. Prošli put je nestalo, recimo, kordon buo što onako među boljim jelima i onda šta bude, bude. Osjećam se vrlo loše, nakon napornog studentskog dana moram tu čekati 3 sata na redu i uvijek nestane dobre hrane i nekad ostanem gladan i mrzim baš ovo čekati. Evo jeste vi kad ostale ovako gladne i ljute? Da, da, masu puta, masu puta. Ali e. to nije bio, kažem, red od 15 minuta, to je bio red od sat vremena, sat i pol. I onda, i onda zakasniš na predavanje samo da bi mogu jest. Znači, toliko je kritično. Ne, ali šta, ali jednostavno šta onda biraš u tom trenutku? Ono, otići na predavanje ili jest? Jest. Jest. <laughs> To uopće nije ni <laughs> pitanje. Evo ti jedna brzo potezna anketa. Jest, jest. <laughs> to je... Evo bi trebali isto malo proći po korzu, uloviti koje studente i pitati što vam je bitnije, otići na neko predavanje ili otići u menzu pojest nešto. Znači da, vam je stvarno onako sila od životne važnosti, što bi odabrali? Ja mislim da to već možemo vidjeti po fakultetima nekako, ja mislim da ovi s medicine ne trče baš jest. Inače, ko zna kad bi završili taj fakultet da oni baš toliko čekaju u redu, jadni ovako moraju previše učiti. Ma evo, evo, ne znam, ja, mene stvarno sad zanima što, kako bi naši brucoši reagirali, pa nam je jedan kolega Leo rekao šta on misli kad, kako će brucaši prestati ići u menzu i hoće li prestati ići u menzu, pa ćemo poslušati onda što je on rekao. Na početku i brucoši svi hoće doznati kako je to u menzi, a kasnije vjerujem da. Pa ne da će se razočarati, nego jednostavno kad shvate sistem studiranja, manje će dolaziti na predavanje i manje će samim tim tu biti. Evo, je li moralno ne E, nema, nema, 70%, sad nema, 30% izostanaka, to je to ljudi moji, nema, e, nema e, odustajanja. ajmo reći svim brucošima koji sad ovo slušaju, dolazite na predavanje. Dođete, dođete, ali dođete u menzu, ova naša menza je predstavljena kao malta ne had. <laughs> ne, najbolje vam je fino doći dva sata ranije, pojesti na miru, doći tam, odnosno tamo dođete na red pa ono, jedete tih zadnjih pet minuta, odete na predavanje i onda ste mirni nekih pola sata. Eto, ba, da, do, do, dolgo da <laughs> drži. Slegne i onda opet. I onda bi opet, ne znam, evo, šta je vama najdraže u menzi jesti? Ili kolači možda, ili jedete kolače Sve. u menzi? Ja, ja ne jedem kolače, jedem samo krafne u <laughs> I čekam jedno oreo poslije ovih anketica. Eto, dragi ja slušatelji, kupite Bojani <laughs> krafnu oreo i Kupite ono, mi krafnu oreo, možete... Nahvalit ćemo vas u emisiji. Sad sam skoro rekla reklamu jednu, nisam, <laughs> šutit bolje ću, ova krafna me A mislim previše. da smo već krafnu oreo dovoljno <laughs> izreklamirali, tako da slobodno. Evo, ne znam, Eh, da li je u menzi vama, kad ste čekali ovaj red, ili vam bilo uvijek sve tako crno, ono kao sad čekam, čekam, ili, recimo, ne znam, možda se ljubav može upoznati u menzi dok Ma, čekaš red. Ja ne, ne znam, ja valjda budem toliko gladna i fokusirana e, da meni to, taj red eh, to jako brzo prođe, jer ja nemam pojma kakvi kakvim redovima pričate. Meni je upravo suprotno. Ja kad sam gladna, ono nikako doći na red, rekao, ajde, brate, hoću pojest nešto. E. Gladna sam i nervozna. <laughs> <laughs> I bitnije mi je moje zdravlje. I bitnije od vaših pantalona. Od predavanja. Evo, Bojana, Znači, e, ove cure koje su sad e, slijede, e, evo imamo jedan naslov ove anketice, nije sve tako crno, one bi se možda složile s tom da i njima tako brzo prođe red, pa ćemo onda čuti što su one rekle. E, bilo je iznimno zabavno, e, nas je bilo mnogo cura i pričale smo onako cijelo vrijeme, nismo ni primijetila da ti je red uopće toliki i ovaj, tako smo zapravo i brzo uz tu priču došli na red, da ti je bilo super. E, meni je bilo grozno zato što sam bila gladna, iako su priče bile vrlo zanimljive, svejedno glad je nadjačala. U redu je čekati, zato za vrijeme čekanja pričamo o faksu i tako, brzo prođe vrijeme. Pa evo iskreno kada sam ušla u menzu osjetila sam pozitivnu atmosferu jer dugo nije bilo ovoliko toliko ljudi, u menzi inače je sve pusto, ali kad sam trebala čekat picu koju inače dobijem za 5 ili 10 minuta, čekala sam ju više od pola sata i onda sam dobila skoro živičan islom. Da je barem hrana odlična, ne bi ništa rekla. Evo, naša, naša ova e, zadnja e, pitalica jel, e, je rekla da ja ni pica nije dobra. Pa šta je ovo, ljudi moji? Pa sad ne znam, ja se, ja se fokusiram više na ove dvije cure. Priča po priča, klopa, to odmah dođe. Ja sam u tom timu nekako. ne, neka ja, sam onom, ja sam bila gladna. <laughs> Dobra je priča, ali ja sam bila gladna. Ja sam u tom timu. Eto, znači biramo i timove sad. <laughs> Super. Ne znam, cure moje, e, za kraj, e, od sada pa nadalje, evo i slušatelji, slušateljice da znate, biramo najbolji odgovor od svih ovih odgovora u vidu petarde. Ja sam izabrala koji bi to bio po mom mišljenju, pa ćete vi reći meni da li hoćete li se složiti. Pa evo, Toni, pusti. Petarda! osjećam se vrlo loše. Nakon napornog studentskog dana moram tu čekati 3 sata na redu i uvijek nestane dobre hrane i nekad ostane gladan i mrzim baš ovo čekati. Evo, slažete li se vi da je ovo bio jedan onako e, suma sumarum ove Tako ankete? Je, slažem se, Koliko mržnje u jednoj rečenici. Ne, ne, slažem se, baš je <laughs> obuhvatio sve ono što, što, što svi mi nekako ponekad osjećamo u menzi ali ja ću se složiti da je ovo bio dobar odgovor jer ja isto mrzim čekati. Eto, moram, moram baš reći mm. da jako mm. izrazito ne volim te redove i ne volim čekati, tako da... Eto, to je, to je, to, ne znam, evo ja se nadam da će se onda e, redovi u menzi uskoro ovaj, malo, malo smanjiti, evo ne znam, neću prepostavljati koji će to biti razlog tome, ali evo nadam se da ću manje čekati. Sljedeća anketa, zašto ne otvore sve blagajne? E, slažem se. To mi je jako puno baš ljudi rekao. I zašto hrana nije posoljena? Ljudi moji, posolite e, smiju, hranu. Ne nažalost, zbog srčanih bolesnika. To znam, raspitala sam se već. <laughs> Evo, ti, ti si napravila svoju anketu prije ove ankete. Eto, sad znate neku novu informaciju. Majo, genijalno. evo, e, pripremite onda soljenke, e, soli, jel? To vegeta, kad Šta god, znači, evo, zabrucaš onda, znači, da, to, to sam super rekla, e, ponesite si solo doma, ljudi. Ma imaju tamo sol, ali to nije to to, kužiš. Nije to naknadno soljenjem. Ali Vegeta bi mogla pomoći. Evo, Vegetu nosite ljudi. A to, sad još je... ćemo i kašiku Vegete nositi još. Pa nije, nije valjda do toga došlo, nije, pa. nije još sve tako crno, kao što je rekla <laughs> Eto, jedna naša kolegica, ne znam s kojeg fakulteta, a mislim da smo mi polako došli do kraja s ove jesmo, pitalice. Jesmo, evo, nadam se da, da ste uživali u ovome i naši dragi slušatelji i slušateljice i vas dvije ovdje u studiju. Hvala što ste mi napravile društvo i skomentirale sa mnom evo, gorući problem današnjeg dana. A ne znam, eh, vi ostali ostanite sa nama do kraja eh, do jedan, a iza toga eh, ostanite uz listu Radio Rijeke. Evo, pardon, ja već sad odjavljujem. Ona već <laughs> nas odjavljujem. ja da, ali ti razmišljaš mi A, vjerujem